Book 2 84 84 წარსული მე-4 წარსული 4 კითხვა კითხვა წავიკითხე წავიკითხე თელი რომანი წავიკითხე თელი რომანი წავიკითხე 85 გაგება გაგება გავიგე გავიგე მთელი ტექსტი გავიგე მთელი ტექსტი გავიგე პასუხი პასუხი ვუპასუხე ვუპასუხე ყველა კითხვას ვუპასუხე ყველა კითხვას ვუპასუხე ვიცი ვიცოდი ვიცი ვიცოდი. ვწერ, დავწერე. ვწერ, დავწერე. მესმის, გავიგე. მესმის, გავიგე. მომაქვს, მოვიტანე. მომაქვს, მოვიტანე. მომაქვს, მოვიტანე. მომაქვს, მოვიტანე. ვყიდულობ, ვიყიდე. ვყიდულობ, ვიყიდე. ველი ველოდი ველი ველოდი ვხსნი ავხსენი ვხსნი ავხსენი ვიცი ვიცოდი ვიცი ვიცოდი